Pásame la juca, que eh, el coro ya está prendido. Las mujeres andan sin marido. Eh, pásame la juca, eh, por lo norte cuando estamos fríos. con no dicen ni pío. Hoy andar un like la romana prendía mejor que Dubai. tú eres una bandida, tú te la traes. si le digo que llegue, le cae ey. Ojalá, ojalá que esta noche tú seas mi mai, ey, eh, ey. Y yo en nubita para el bate ey. Si quiero la movie la dejo en replay, ey. Hoy andas con el bobo, pues no brega ni dispara. Pero todos los de en PR vienen con mi cara. Wey, ¿qué es lo que con este tigre que no floja la manguera? Dime, manín, me cosieron la boca a mí, no sé fumar yo, eh. Es tuya la juca o tú eres juquero. Él no suelta la manguera, el loco. Mierda, qué gante el este tigre. Regimido. Pásamela, pásame la busca, eh. el coro ya está prendido. Las mujeres andan sin marido. Ey, pásame eh. la busca, por lo norte con todo estamos fríos. con no dicen ni pío. Pásame la busca, eh. el coro ya está prendido. Las mujeres andan sin marido. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me que la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, de que la calle bota fuego. Yo firmo el movimiento entero con su descendencia. Todos los días voy para arriba y tú te desesperas. Y cada vez que subo un piso, quito la escalera. Todos los demagogos me lo quité de la vera y como quiera se quieren queda pegado en la tetera. La calle tiene fuego, la calle tiene falla. Como quiera que la tire, la mano no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo. Hasta los demagogos me dan palo. Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo. Llegando el jefe, llegando el jefe llegando el jefe. Ya, ya. Llegando el queque, llegando el llegando la calle bota fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta. La calle está en fuego que yo no te queme. Tú quieres ser yo, quieres mi ADN. Ya yo soy leyenda y todavía un nene. Ella no te menciona ni menos si se viene. Si el se quedan con Todos no damos detalles. Hey, tu baby llamó pa' que yo la guaya. Indica mi loco, dame la luz, luz. ¿Quién puñeta eres tú? Tú donde un demacá, donde maga? un demacá, maga un demacá que la calle bota fuego. ustedes están en olla. Mándame el location que te voy a mandar 5 de en un Uber pa' que te pegue. Good Bunny, Bad Bunny, el